عن جرير عن جرير أهل النبي محمد الإسلام يريد

Bila berdaya kalau aku sudah mencintai hamba aku, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bergerak dan membela diri. Akan aku kabulkan apa yang ia minta. Jika ia minta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Maksudnya ketika seorang sunnah semampunya sampai Allah mencintainya jika Allah mencintainya cahaya Allah berpijar dari pendengarannya cahaya Allah berpijar dari penglihatannya cahaya Allah berpijar dari sanubarinya cahaya di tahun yang lalu kita mendengar bagaimana banyaknya gunung-gunung di hampir seluruh permukaan Pulau Jawa ini akan meletus, yaitu dinaikkan statusnya menjadi uh, statusnya ada yang dinaikkan menjadi awas, ada yang menjadi siaga dua, ada yang menjadi siaga satu. Semua hampir gunung-gunung berapi ini mendadak ingin meletus, namun masuk bulan Rabiul Awal gunung pulau Jawa dengan maulidin Nabi Raja seluruh gunung tidak ataupun melengkung dari kewibawaan Allah yang Allah berpikir dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang 14 abad yang lalu telah wafat Nabi الرسول صلى الله عليه وسلم bersabda untuk menasihati kita jangan saling hantam satu sama lain Jangan saling menyakiti satu sama lain Setelah aku wafat nanti Jangan kalian saling bunuh satu sama lain Saling berkelahi satu sama lain Ini beberapa waktu yang lalu di wilayah ini Sejak tahun 98 belum pernah terjadi tawaran Terjadi tawaran di wilayah ini Ini satu pemerosotan sosial yang sangat memalukan kita InsyaAllah tidak akan pernah terjadi lagi

perkelahian hanya akan menyebabkan kesusahan dan akan muncul pula korban, akan muncul pula balas dendam. Ini hanyalah permainan yang akan dibuat oleh musuh-musuh Islam karena taktik sudah basi dan kusut tapi masih tetap juga terjadi dan masih juga tetap terumbangkan muslimin padanya adalah sakit dan domba jangan kita mau diadu domba satu sama lain kita satu sama lain satu dengan kalimat bahdu jarak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW kita kan yang pertama yang tidak bisa putus di dunia dan di akhirat. Ikatan yang kedua, ikatan kita saudara sebangsa. Barangkali tidak ada coba kalian ke luar negeri, ke wilayah yang jauh yang tidak berbahasa Indonesia, ya. lalu kehilangan sesuatu atau, atau kehilangan jalan tersesat bingung. Semua orang tidak ada yang bisa bahasa Indonesia, kalian tidak bisa bahasa Indonesia. di negeri tidak terasa di luar perasaan. Tak ada lagi teman satu saudara seluruh makhluk manusia berada di muka dari Adam dan Hawa dari masalah dari masalah. Hadirin hadirat tiga ikatan besar ini yang dua terputus di dunia yang satu orang abad di akhirat yaitu ikatan iman. Hadirin hadirat yang sangat justru di menyedihkan adalah justru ikatan iman yang malah putus dan berantakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita peringatan bagaimana budi pekerti kita terhadap memutus hubungan silaturahmi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad bahawa tidak ada satu balasan yang lebih cepat datang kepada seseorang yang berbuat dosa melebihi orang yang memutus hubungan silaturahmi. Orang yang mengurus Tuhan secara itu paling cepat balasannya di dunia dan di akhirat. Hasilnya hadir, ini hubungan silaturahmi terputus paling cepat balasannya dunia dan akhirat. Bagaimana kalau hubungan silaturahmi kita putus dengan Sayyidina Muhammad? Ini hadis yang panjang di atas hadis yang saya sebutkan tadi salah satu di antaranya. Salah satu hikaya dari Bukhari bahawa seseorang yang sudah harus dibagi-bagi masih saja di dalam kitab tidak ada ya maaf. Takwa kepada Allah Wahai Muhammad maka merahmatan bagi Rasul dan berkata Allah membuat aku aman bumi ini. Kalian masih tidak merasa aku akan mengamankan bumi ini. Maka berkata Habib bin Wali Ya Rasulullah Tentu pasti ya orang ini Maka berkata Rasulullah SAW Melarang Jika orang itu pergi Rasulullah SAW muncul dari keturunan orang ini Kelompok yang membaca Al-Quran Dari jauh di sekanah Tidak melewati Kegorokan yang maksudnya tidak diamalkan Suaranya bagus Banyak sekali ya, Suaranya Suaranya Suaranya tapi tidak sampai ke borokannya. Maksudnya apa? Hatinya penuh jati mati. Siapa mereka? Ya Rasulullah. Mereka memerangi orang-orang Muslim dan membiarkan orang yang menyembah berhala. Orang yang sholat tidak ditaat. Orang yang sholat tidak ditaat. Orang yang ziarah tidak diri. Kedah mereka Muslim dan mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak peduli pada orang yang lawannya tulah dengan menghormati Allah Rasulnya. Orang kujumpai mereka akan memerangi mereka seperti memerangi kaum Arab. Alimah mengajar rasulullah di dalam perubahan di Insyaallah Sahih Bukhari menjelaskan bahawa Rasul tidak memerintahkan memerangi. Karena kalau Rasul memerintahkan, Rasul akan memerintahkan kalau kalian temui perangi. Jadi Rasul tidak memerintahkan, Rasul berkata kalau aku menemuinya. Berarti pemerintah hanya berlaku saudara yang berhak untuk memerangi kita membenahi saja. Jangan sampai ajaran ini semakin meluas, semakin meluas, satu lagi dengan anak-anakmu, keluarga, saudara dan teman-teman yang terjebak dalam ajaran-ajaran seperti ini yang membawa kerusakan nama baik muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Maaf dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radha radhiyallahu anhu wa radha di dalam hadis Bani Syarah Sahih Bukhari bahwa dia berkata Ukubah yang paling eh, berubah. Ada orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, ada orang dihukum di akibat kekhawatiran. Maukah kalian dikabarkan dosa yang paling besar dari semua dosa? Maka berkata para sahabat Nabi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal berisbah bila yaitu menyembah selain Allah. Yang kedua adalah hukum keluar dari yaitu durhaka terhadap ayah bunda yang ketiga faulusur faulusur faulusur inna ulam ulam sesuatu sahabat berkata yang sebuah koma berhenti-henti faulusur ya itu ucapkan indah bisa berubah fitnah bisa berubah ucapkan bisa berubah lomba tidak dari semua satu dosa yang berdosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada kita bagaimana indahnya orang-orang yang mau berbaik-baik kepada ayah bundanya maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Kalian masih punya ayat yang salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu Dabu Allah mampu mengirim sesuatu amal pahala kandungnya maka diterima oleh Allah dan disampaikan tersebut terkenal demikian hadir yang hadir yang mulia dari Allah maka oleh sebab itu bakti kepada ayah bunda adalah hal yang sangat penting bakti kepada ayah bunda adalah salah satu bentuk yang lebih agung dari jihad dari sebab itu Rasulullah SAW bersabda jika salah seorang pemuda berkata Ya Rasulullah, aku ingin juga Rasul berkata, tapi kalau bawahnya, bapak punya ya Bunda, Rasul berkata, na'am, berbagi imam berjaya. Maka kembali pada ayah Bunda, dan berjihadlah karena bakti pada ayah Bunda lebih dari jihad. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, pada sebab itu, kalau orang belum mahu kepada ayah Bundanya, jangan sebut-sebut bicara jihad dulu, di hadapan dirinya dengan bawa nafsunya dengan ayah bundanya menasihat dengan baik kemudian barulah dan salah satu kemurkaan besar orang yang berkhidmat kepada ibu dan selalu dilimpahi oleh Allah kemakmuran yang besar hadirin hadirat yang ketiga memikirkan Abu Hurairah demikian anak sedih malik demikian banyak dari para sahabat yang dilimpahi kebanggaan dan keluasan dan kemakmuran oleh Allah karena bakti kepada ibunya. Jika kalian masih punya ibu bakti kepada ibu dan jika kalian sudah wafat ibu dannya, maka kirimkan nama-nama baca kepada ayah bundamu. Jika ayah bunda ربنا hilangkan seluruh musibah kami di dalam laga ziarah. Kami bentengi diri kami dari seluruh musibah dengan kewibawaan lapar Allah. Kami bentengi seluruh masalah dan segala kesedihan dan duri-duri permasalahan dengan kewibawaan nama Allah. Wahai Allah, berikan ayat kewibawaan namamu yang menerangi seluruh alam semesta yang jika kau kandaki alam semesta mustahil bila dibuka tabir 70 ribu tabir yang memisahkan antara kau dengan seluruh alam semesta ini bila 70 ribu tabir itu diangkat maka cahaya akan menghanguskan seluruh alam semesta dan seluruh alam semesta tidak mampu memandang cahaya atau wibawaan terkecuali hamba-hamba yang berada